you try to learn точно, наверное, Υπήρχε λαό ο Mr. Thomas. σε Señor. should be τέτοιο να Και θα παρακολουθήσουμε, φαντάζομαι, και τις ε, Report. Thank you. είπε, είναι σε μεγάλο σύμφωνο. y por el electrocuerpo se de descender Gracias. de Russia, maybe concerned Οι οποίε επιβάλλονται είναι ποινικά χαρακτηριστικά του και οι οποίοι με κάποια συμφέροντα. Δεν έχει inclusive Thank you. tierra Ты что, я что, я киту και κακό στην περίπτωση του καιρού να απολαυστεί incluso yo Если налетчик, то... Είμαστε λοιπόν ε, τα κόρυπα τα οποία είχαν μια κλινοπραξία, είχαν μια κλινοπραξία στην Fortcoupe, ε, κοπελούν για good. συνεχίσουμε που δεν μπορώ να το δεν μπορώ να το για κάποιο λόγο δεν ναι σας λοιπόν